Bon dia, nens i nenes l'escola Primavera. Estem escoltant Ràdio Primavera, un de FM. Avui us parlaran la Lucía Frutos, el Pol Fil, la Traix i jo que sóc el Martí. Són la classe de tarda de P4A. Ja estem al mes de desembre. Encara no ha arribat el llibre i fa molt de fred. Quan sortim al pati ens correm la jaqueta, però encara que costa una mica gairebé ja ho sabem fer tots sols. També acabem la feina que pensen diferent. Perquè estem preparant la tapa de l'arbo, la posta del poema, la cançó de Nadal. La taberna és una sorpresa. Pues podem adelantar que estem espunxant molt bé. També estem decorant els passarissos amb coses de l'hivern i de Nadal. Que bonic que està quedant. Ja ho veureu, ja ho veureu. El dia el veureu. Aquell dia sempre parlant, gelant una nadalada i un poema. Podreu venir, pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes, Vaja, qui vulgui venir a veure els tan froski que canten i recitant superbé. Sabeu una cosa? El tio avui d'arribar a la nostra escola. Hem voler portar, portar-nos bé. El tio, el una ben cagada de regles bonics. Tenim moltes ganes que s'apropin aquests dies ens acomiadem de tots vosaltres. I vols ser un